Kesyon, Answer the following questions. Be sure to repeat after the confirmation. Number 1. Ki kote Mari prale? Li prale nan mache. 2. Ki moun li kontre? Li kontre l wi. Three. Kisa Mari pral achte? Li pral achte on ti kafe. Four. Ki kote lòt timoun Mari yo ale? Y al lekòl. 5. Ki sa Louis pral fè? Li pral fè yon ti vire lavil. 6. Ki jan pitit ki pral nan mache ak Maria rele?